السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا في عظمته وجلاله وكبريائه وتقدس في مجده وعزته وعلائه حمدا مباركا طيبا فيه أفاض علينا من كرم نعمه وجوده وآلائه أحمده تعالى وأشكره وأسأله من مزيد فضله ونعمائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم لقائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل رسله وخاتم أنبيائه صلى الله وسلم عليه وبارك وعلى آله وأصحابه وأوليائه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم جزائه أما بعد قوم مسلمين كما جمعت رحمني ورحمكم الله إذا لم kehidupan ini الله سبحانه وتعالى فلا من menjadikan قوم مسلمين di atas keadaan yang paling baik dan sangat memperhatikan kondisi dan perjalanan hidup mereka. Karena itu di dalam tuntunan agama kita telah dijelaskan tentang sebab-sebab yang membuat kehidupan seorang hamba itu menjadi lapang. Yang menjadikan kehidupan tersebut menjadi kehidupan yang tenang dan sejahtera. Hilang darinya dari segala sebab kegelisahan, sebab kekhawatiran, dan sebab-sebab kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ini jaminan untuk orang-orang yang beriman. Tatkala ia berbuat ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala syakur Maha mensyukuri hamba tersebut akan perbuatannya. Di belakang ketaatannya tersebut diganti dengan hal yang membuatnya tenang. Hal yang menghilangkan kesedihan dan gunda gulananya. Apabila dia membaca Al-Quran, maka bertambah dari keimanan, semakin sejuk perasaannya dan semakin indah keterkaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menunaikan solatnya, maka akan bertambah pada dirinya cahaya, bertambah pada dirinya kegembiraan yang membahagiakannya. Demikian pula apabila dia melakukan amalan-amalan ketaatan yang lain. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal dari keislaman, tidak mengenal dari keimanan. Biasanya dari kehidupannya, dipenuhi dengan gunda gulana, dipenuhi dengan kesedihan, banyak kekhawatiran yang menimpanya, seakan-akan kefakiran antara kedua matanya, banyak kekhawatiran di dalam pekerjaan dan aktivitasnya. Karena itu, ditemukan banyak dari orang-orang yang seperti ini memenuhi rumah sakit-rumah sakit dan memenuhi tempat-tempat pengobatan mengkonsumsi dari obat-obat penenang dan obat-obat yang menghilangkan kesadarannya untuk mengusir dari gunda gulana tersebut. Dan Alhamdulillah di dalam syariat kita, agama ini telah mengajarkan kepada kita tuntunan-tuntunan yang dengannya seorang hamba akan bahagia di dalam hidupnya, hilang darinya segala bentuk gunda gulana, kesedihan dan ketidaktenangan. tenangan. Maka berikut ini penjelasan obat dari kesedihan dan gundah gulana tersebut. Kapan obat ini dikelantarkan dan seorang hamba lalai darinya, maka dia sendiri yang mencelakakan dirinya dan itu artinya dia telah mengambil hal yang kebalikannya. Dia telah mengambil dari sebab-sebab gundah gulana dan kesedihan. Obat yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Dan ini dari pokok obat yang mengobati seorang hamba. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa doa Nabi Yunus alaihi salam di perut ikan adalah لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فرسول الله صلى الله عليه وسلم برسد ما من مسلم دعا بشيء قد بهذا الدعاء إلا استجاب الله له Tidak ada seorang mukmin yang memohon apapun dengan doa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan untuknya. Maka kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus ini terdapat kandungan yang agung. Ada tiga pokok dari pengobat kesedihan dan gunda gulana di dalamnya. Yang pertama, La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dan itulah tauhid. Subhanaka. Dan yang kedua, dia mensucikan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala tanzih. Kerana mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kejerikan dari segala kekurangan, dari kesyirikan dan yang selainnya, dari sebab yang sangat agung, yang membawa ketenangan, keamanan dan kebahagiaan untuk seorang hamba. Kemudian yang ketiga, ini kuntu minal zalimin. Pengakuan bahawa dia banyak berbuat zalim, banyak berbuat kekeliruan. Maka ini tiga dasar pokok dari obat yang menghindarkan seorang hamba dari dari gundah gulana dan kesedihan. Diterangkan di dalam doa Nabi Yunus ini alaihi salam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan siapa saya yang berdoa dengannya dia meminta apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Karena itu dari hal yang pertama yang mengobati gundah gulana adalah tauhid dan keimanan. Kapan hal ini terpatri di dalam jiwa, maka akan membawa kebaikan yang sangat indah untuk seorang hamba. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya petunjuk, maka akan dilapangkan hatinya dengan keislaman. Akan dilampakan ke hatinya menerima keislaman. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, ia disesatkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat hatinya itu sempit, sesat, seakan-akan dia mendaki ke langit. Demikianlah kami menjadikan penyakit itu terhadap orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bagaimana tauhid itu membawa keamanan dan petunjuk Allah berfirman: alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan selalu berada di atas hidayah dia mendapatkan keamanan dalam segala makna dari keamanan tersebut. Keamanan di dalam hati, keamanan di dalam pikiran, keamanan di dalam kehidupannya di dunia maupun di kehidupannya di alam kubur serta di akhirat. Keamanan pada segala hal. Sebagaimana ia selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi hidayah pada segala hal yang dia jalani di dalam kehidupannya. Maka ini adalah suatu hal yang sangat agung. Kemudian yang kedua dari obat yang dengannya gundah-gundah itu hilang dan kesedihan itu sirna adalah seorang hamba selalu mensucikan Rabbnya dari segala kejelekan membersihkan dan mengagungkan Rabbnya dari segala perbuatan kesyirikan kerana itu Nabi Yunus alaihi salam setelah menegaskan kalimat tauhid la ilaha illa anta tidak ada yang berhak diibadai kecuali engkau maka beliau berkata subhanaka maha suci engkau ya Allah dan itulah dakwah para nabi dan para rasul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun maha suci engkau wahai rabbku rabbul izzah dari segala yang disifatkan oleh oleh kaum musyrikin oleh orang-orang yang menyimpang dari penyimpangan-penyimpangan atau dari pensifatan-pensifatan yang tidak benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ini dua pokok yang sangat agung. Hendaknya berjalan pada diri seorang muslim dan muslimah dan ini adalah sumber ketenangan dan kebahagiaannya. Karena tauhid dan keimanan menghindarkan kesyirikan dan kekufuran adalah pokok dari kebahagiaan, adalah sumber keamanan, adalah sebab terciptanya kesejahteraan dan sebab keteguhan dan kekukuhan. Dan itu pula yang membuka hidayah untuk seorang hamba dan padanya ada segala jenis kebaikan. Kemudian yang ketiga, Inni kuntu minal zalimin. Sungguhnya saya dulu termasuk orang-orang yang berbuat balik. Ia banyak mengakui kesalahannya. Mengingat akan kekeliruannya. Sebab seorang hamba adalah seorang yang selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar disucikan dari segala dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Maka dosa itu memberi pengaruh yang jelek di dalam diri. Sebagaimana kebaikan memberi pengaruh yang indah di dalam diri. فابن عباس رضي الله عنه إن للحسنة حسنة في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسأة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر وفي القلب وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق Sesungguhnya pada kebaikan itu ada keindahan di pada wajah, ada cahaya di dalam hati, ada kekuatan di dalam badan dan kelapangan di dalam rezeki serta kecintaan di hati makhluk. Sedangkan kejelekan itu ada kehitaman pada wajah, ada kegelapan di dalam kubur dan di dalam hati, ada kelemahan pada badan, ada kesempitan di dalam rezeki serta kebencian di hati makhluk. Maka ini tiga usul, tiga dasar pokok tercakup di dalam doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian dari sebab yang menghilangkan gunda gulana seorang hamba dan kesedihannya adalah dia selalu bertawakal kepada Rabbnya, bergantung kepadanya, bergantung kepadanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Rasulullah mengajarkan doa yang dibaca ketika seorang dalam kesulitan Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan maka janganlah engkau serahkan perkaraku kepada diriku walaupun sekejap mata Perbaikilah segala urusanku. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Di dalam doa ini juga digandingkan dengan tauhid. Dan ada pemurnian, permohonan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam doa ini dimohon kepada Allah supaya seorang hamba itu selalu bergantung kepada Rabbnya, perkaranya dibantu oleh Allah. Sebab kapan perkara itu diserahkan kepada dirinya sendiri walaupun sekejap mata, maka itu adalah kehancuran untuknya. Karena itu siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya sebagaimana janjinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang mencukupinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil dialah Allah yang mencukupi kami dari sebaik-baik tempat bertawakal. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim yang menyelamatkannya dari api yang dibakar. Dan itu pula kalimat yang menyelamatkan Nabi dan para sahabatnya ketika mereka dikumpul oleh kaum musyrikin dan orang-orang kafir di perang Khandaq. Kemudian dari sebab yang menghilangkan bunda kulana dan kesedihan adalah kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur di dalam berucap, dia jujur dia jujur di dalam berbuat, dia jujur di dalam berkehendak, jujur di dalam segala halnya. Apabila dia berada di atas hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, maka sungguh itu yang terbaik untuknya. Kemudian di antara obat yang menghilangkan gundah gulana dan kesedihan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa man syarah Allah sadrahu lil Islam, fa huwa ala nurin min rabbi fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin bukankah orang yang Allah telah lapangkan hatinya di atas keislaman dia di atas cahaya dari Rabbnya maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat kepada Allah mereka itulah orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata maka dikir ini adalah pokok kebaikan untuk seorang hamba yang bisa membawa ketenangan untuknya, membawa kebahagiaan dan menghilangkan gunda gulananya. Sebaliknya, siapa yang berpaling darinya, maka sungguh kerugian yang akan dia dapatkan. Wa bayya asyu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan mengikutkan kepadanya syaitan, membuat syaitan berkuasa kepadanya sehingga syaitan inilah yang menjadi kawannya. Kemudian dari sebab yang mengobati kesedihan dan gunda gulana. Ada empat hal disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa yang agung sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma asaba ahadan ghammun wala hammun faqala tidak seorang pun yang ditimpa oleh kesedihan atau gunda gulana Kemudian dia berkata, Allahumma Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت به أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله ضما وهما وأبدله مكانه فرحا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak seorang pun yang ditimpa oleh gundah gulana dan kesedihan kemudian dia berkata ya Allah sesungguhnya saya adalah hambamu anak dari hambamu dan anak dari budak perempuanmu Sesungguhnya ubun-ubunku berada di tanganmu. Telah berlalu ketentuanmu padaku dan adil keputusanmu terhadapku. Ya Allah sesungguhnya saya memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Ya engkau namakan dirimu dengannya atau engkau ajarkan kepada se seorang dari makhlukmu atau engkau turunkan di dalam kitabmu atau nama yang engkau simpan di ilmu gaib di ilmu gaib di sisimu saya memohon agar supaya engkau menjadikan Al-Quran sebagai hal yang menyunikan hatiku sebagai cahaya hal yang menyunikan hatiku sebagai cahaya di dalam dadaku sebagai penerang dari kesedihanku dan yang menghilangkan gundah gulanaku siapa yang berucap itu kata Nabi tidak ada suatu kesedihan dan gundah gulana yang melimpahnya kecuali Allah akan menghilangkannya kemudian akan diganti dengan kegembiraan dan ini adalah doa yang agung Ya, para sahabat bertanya ya Rasulullah, tidakkah pantas kita mempelajari doa ini? Kata beliau, yang bagi kulli muslimin sami'aha ayat ta'allamaha. Sudah sepatutnya bagi setiap muslim yang mendengarkan doa ini untuk mempelajarinya. Di dalam doa ini terdapat empat pokok perkara yang dengannya menghilangkan kesedihan dan gundah gulana. Iya. Sebaliknya siapa yang kehilangan empat hal ini, maka itulah sebab datangnya gundah-gundahan dan kesedihannya. Pokok yang pertama adalah mewujudkan penghambaan kepada Allah, mengurnikan penghambaan. Karena itu di awal doa, seorang diajarkan bertawassul kepada Allah dengan menyebut, Allahumma inni ana abduka. Ya Allah, dia sebut dengan nama Allah dari Asma'ul Husna, nama yang paling agung, yang seluruh dari kandungan Asma'ul Husna kembali kepadanya. Sungguhnya aku adalah hambamu. Ia diakui bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa bunu abdika dan anak hambamu. Dia kalau punya ayah, maka ayahnya juga adalah hamba Allah. Kakeknya, ya, buyutnya dan seterusnya hingga Nabi Adam semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibunya, neneknya hingga ibu manusia yang pertama yaitu Hawa semuanya adalah hamba-hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka diakui penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia wujudkan penghambaan dengan benar, ubudiyah dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisa Allahu bikafin 'abda?" Bukankah bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi hambanya? Allah menjamin untuk mencukupi hamba tersebut pada segala perkaranya. Kemudian setelah itu di kelanjutan doa dikatakan nasiyati biyadik. Sungguhnya ubun-ubunku berada di, di tanganmu. Madin fiya hukmu, hukummu telah berlaku padaku. Adlun fiya qada'u. Ketentuanmu, keputusanmu adalah hal yang adil terhadapku. Maka ini keimanan kepada takdir. Dan keimanan kepada takdir ini dari pokok yang membahagiakan seorang hamba, memberikan ketentraman untuknya. Sebab dia menyadari apa saja yang menimpanya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau itu yang baik, Allah sudah gariskan kebaikan itu untuknya. Kalau itu adalah buruk, Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkannya. Ma asaba min musibatin fil ardi la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa yang menimpa kalian, apa yang menimpa dari musibah pada diri kalian atau di atas muka bumi itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum terjadinya musibah itu. Iya, sungguhnya hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Apa faedahnya supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput terhadap kalian dan kalian tidak terlalu bergembira terhadap apa yang kalian dapatkan. Itulah ciri orang yang beriman kepada takdir. Ketika ia tertimpa musibah, ada yang luput darinya, dia tidak terlalu bersedih kerana dia tahu itu adalah ketentuan Allah. Walaupun dia mengerahkan seluruh manusia dan berupaya di dalam mencarinya kalau Allah tidak menentukannya, dia tidak bisa mendapatkannya. Sebagaimana kalau dia ditimpa oleh kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, maka dia tidak terlalu bergembira. Karena dia tahu bahwa itu adalah semata anugerah dari Allah. Datangnya dari Allah. Walaupun dia punya dari segala ilmu dan segala kemampuan, dia tidak akan mendapat nikmat itu. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari obat yang disebutkan di dalam hadis adalah seorang hamba berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna. Dan ini memerlukan Agar seorang hamba mempelajari dari kandungan nama-nama Allah yang agung yang terdapat di dalamnya sifat-sifat yang mulia dan konsekuensi yang terkandung dari nama dan sifat tersebut. Karena itu dia memohon, Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Apakah engkau namakan dirimu dengan hal tersebut atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Atau engkau turunkan di dalam kitabmu itu ada di dalam Al-Quran. Atau engkau simpan di ilmu gaib nama itu. Saya memohon dengan segala nama yang engkau miliki. Maka ini tawassul dengan asmaul husna dari pokok yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi indah, tenang dan sejahtera. Kemudian yang keempat disebutkan agar supaya dari seluruh tawassul terhadap kebaikan-kebaikan itu. Dia memohon, Ya Allah jadikanlah Al-Quran itu sebagai rabi'ah kalbi. Ya, ya. Sebagai hal yang menyemikan hatiku. Rabi'ah seperti bulan, seperti musim semi. Ya, air yang turun, hujan yang turun masuk ke dalam tanaman menumbuhkannya itu disebut rabi'. Maka demikian dia mohon agar supaya Al-Quran ini menjadi hal yang menumbuhkan hatinya, mencerahkan hatinya. Dan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai nur sodri, cahaya dalam dada cahaya meneranginya dan apabila cahaya Al-Quran di dalam dada sangat terang benderang maka segala kegelapan bunda gulana dan kesedihan akan sirna demikian pula dia memohon jala'a kusni agar supaya diberikan keterangan terhadap kesedihan yang menimpanya kesedihan itu dihilangkan dipergikan kemudian diminta juga agar dihilangkan dari sejarah bunda gulananya dan ini terdapat peringatan bahawa dari sebab diobatinya gunda gulana dan kesedihan adalah seorang hamba berpegang terhadap Al-Quranul Karim yang merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, Ya ayuhal nasu, Fadija'atku ma'ibatun min Rabbikum, wa shifa'un lima tisudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa sekalian manusia telah datang kepada kalian dari Rabb kalian, suatu nasihat dari Rabb kalian, penyembuh terhadap segala penyakit yang ada di dalam dada petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman dan Allah firman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin dan kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah pendamping dari Al-Quran yang dengannya menyejukkan dan melapangkan hati membawa kegembiraan قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Hendaknya dengan dua hal ini, keutamaan dan rahmat, dan ini keutamaan dan rahmat, ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Di antara penafsiran tersebut, pokoknya dan dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan Al-Quran dan Sunnah ini, faliyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Sebab dengan itulah akan membawa kebaikan huwa khairun mimma yajma'un itu yang lebih baik dari segala dunia yang dia miliki dari segala dunia yang dia miliki. Dan terdapat di sini peringatan bahawa condong kepada kehidupan dunia itu adalah hal yang tidak membawa kebahagiaan untuk seorang hamba dan tidak membawa kesejukan untuknya. Kemudian di ayat ini juga terdapat peringatan Setelah Al-Quran adalah penyujuk hati dan sunnah Rasulullah adalah penentram hati. Maka mempelajari Al-Quran dan Al-Sunnah itu adalah sebab kebaikan. Sebagaimana mengamalkannya adalah sebab kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala برفيرما ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناكم صراطا مستقيما عندما كانت mereka itu melaksanakan apa yang diperintah beramal dengan ilmu Maka itu adalah yang terbaik untuk mereka. Terbaik pada segala keadaan. Terbaik untuk hatinya. Terbaik untuk ketenangannya. Untuk kehidupannya. Di dunia maupun di akhirat. Dan itu adalah hal yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Dan kalau mereka telah melakukan hal itu. Kami akan berikan untuk mereka pahala yang sangat besar dan kami akan memberi hidayah untuk mereka menuju kepada jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه اما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله sebab-sebab yang kita sebutkan tadi adalah hal yang menunjukkan secara jelas bahawa seorang muslim itu apabila dia berpegang dengan agamanya selalu kehidupannya berkias dengan kesejukan ketenangan kebahagiaan, tidak ada kesedihan, gundah gulana dan hal yang membuatnya gelisah. Itulah kehidupan seorang hamba. Tapi bukan artinya seorang mukmin itu tidak bisa bersedih. Bukan artinya seorang mukmin itu tidak bisa khawatir. Iya. Karena ada bentuk kesedihan dan khawatir yang sifatnya baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat sebuah salat sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, selepas salat langsung beliau keluar Ya. Beliau melewati punggung-punggung manusia. Pulang ke rumahnya. Kemudian mengambil sebuah dari zakat atau sebuah dari kewajiban yang harus ditunaikan. Beliau berkata, saya khawatir barang ini berada di rumahku ya, dan belum saya tunaikan. Maka kekhawatiran beliau belum menunaikan amanah. Itu yang menyebabkan beliau tergesa-gesa dan terburu-buru untuk hal tersebut. Iya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedih terhadap mereka yang tidak menerima dakwah, tidak menjawab seruan beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala annaka basi'un nafsaka ala atharihim barangkali engkau Nabi Muhammad mencelakakan dirimu karena perbuatan mereka." Dan Allah menegur Nabi nya: "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat." Janganlah jiwa engkau itu pergi dalam keadaan penuh kesedihan terhadap mereka. Dan itu adalah hal yang wajar. Sebagaimana juga wajar seorang itu sedih terhadap apa yang menimpa anaknya atau apa yang menimpa dari orang yang dicintai. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang putrinya Fatimah, "Yuribuni ma rabaha wa yu'dini ma adaha." Sungguhnya membuat saya gelisah apa yang membuatnya gelisah dan akan menyakiti saya apa yang membuatnya sakit. Kemudian juga diketahui bahawa kekhawatiran seorang hamba amalannya tidak diterima itu adalah sifat keimanan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum Sifat orang yang beriman itu mereka diberi apa yang diberi dari ketaatan, tetapi hati mereka selalu takut. Mereka sholat bersedekah tapi khawatir amalannya tidak diterima. Karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam setelah membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, mereka berkata, "Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim." Wahai Rabb kami, terimalah kami terimalah amalan kami. Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha melihat. Dan penduduk sorga ketika ditanya kenapa kalian berada di sorga. Mereka berkata inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Sesungguhnya kami dulu ketika berada di tengah keluarga kami. Kami adalah orang-orang yang banyak khawatir. Banyak takut jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka wal-iyadubillah. Maka kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran yang seperti ini itu adalah hal yang baik karena lebih mendekatkannya kepada Allah dan akibatnya akan menjadi baik pula. Adapun dari kegelisahan-kegelisahan yang menimpa manusia, maka telah diterangkan bagaimana dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu SAW menjelaskan obat untuk hal tersebut, apa sebab-sebab munculnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengukuhkan di dalam hati kita semua dari sebab-sebab ketenteraman dan ketenangan, dari sebab-sebab yang menghilangkan segala gundah gulana kesedihan dan kegelisahan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruku wa atubu ilaih. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.